اللهم انا نسالك باسمك الذي اذا دعيت به اجبت واذا ذكرت به اعنت ان تجيب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ونسالك ان تستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتعطينا ما اعطيت عبادك الصالحين المخلصين ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة وأعمالا متقبلة تقربنا إلى حبك وحب من يحبك وأن تجعل رضاك أقصى غايتنا والجنة مثوانا Ey kapısına varanları geri çevirmeyen Rabbimiz! kendisiyle senin kapına gelindiğinde mutlaka icabet buyurduğun ve yine onunla anıldığın her zaman kullarına yardımcı olduğun namı celilin hürmetine istiyoruz. Dualarımızı kabul buyur ve ümitlerimizi boşa çıkarma. Senden kusurlarımızı setretmeni, günahlarımızı yarlayıp bizi mağfiret buyurmanı, İhlasa erdirdiğin has kullarına bulunduğun gibi bizi de lütufta bulunmanı, bize malın mülkün fayda vermediği o günde işimize yarayacak ve senin hoşlanmadığın kirli duygulardan arınmış bir kalbi selim. Her zaman sadece doğruyu söyleyen nezih bir lisan ve bizi senin sevgine ve seni sevenlerin sevgisine yaklaştıracak makbul ameller nasip etmeni dileniyoruz. Rabbimiz, hoşnutluğunu, ufkumuzu bütünüyle kaplayan en büyük gaye ve cennetini de ebedi meskenimiz eyle. Amin.